بسم الله الرحمن الرحيم وأما السؤر المكروه فهو في فهو سؤر سباع الطير كالباز والصقر والحدأ ونحوها استحسانا والقياس أن يكون نجسا اعتبارا بلحمها كسؤر سباع الوحش وجه الاستحسان أنها تشرب بمنقارها وهو عظم جاف فلم يختلط لعابها بسؤرها بخلاف سؤر سباع الوحش ولأن صيانة الأواني عنها متعذرة لأنها تنقض من الهواء فتشرب بخلاف سباع الوحش إلا أنه يكره لأن الغالب أنها تتناول الجيف والميتات فكان منقارها في معنى منقار الدجاجة المخلات وكذا سؤر سواكن البيوت كالفأرة والحية والوزغة والعقرب ونحوها وكذا سؤر الهرة في رواية الجامع الصغير وذكر في كتاب الصلاة أحب إلي أن يتوضأ بغيره ولم يذكر الكراهة وعن أبي يوسف والشافعي لا يكره واحتج بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي لها الإناء فتشرب منه ثم يشرب ويتوضأ به أبي حنيفة ما روى أبو هريرة رضي الله عنه موقوفا عليه ومرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الهرة سبع وهذا بيان حكمها وقال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا ومن ولوغ الهرة مرة والمعنى في كراهته من وجهين أحدهما ما ذكره التخاوي وهو أن الهرة نجسة لنجاسة لحمها لكن سقطت نجاسة سورها لضرورة الطواف فبقيت الكراهة لإمكان التحرج في الجملة والثاني ما ذكره الكرخي وهو أنها ليست بنجسة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى عنها النجاسة بقوله الهر ليست بنجسة ولكن الكراهة لتوهم أخذها الفأرة فصار فمها كيد كيد المستيقظ من نومه وما وما روي من الحديث يحتمل أنه كان قبل تحريم السباع ثم نسخ على مذهب الطهاوي ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم علم من طريق الوحي أن تلك الهرة لم يكن على فمها نجاسة على مذهب الكره أو يحمل فعله أو يحمل فعله صلى الله عليه وسلم على بيان الجواز وعلى هذا آه، تناول بقية طعام أكلته وتركها لتلحس القدرة أن ذلك محمول على تعليم الجواز ولو أكلت الفأرة ثم شربت الماء قال أبو حنيفة إن شربته على الفور تنجس الماء آه، تنجس الماء وإن مكثت ثم شربت لا يتنجس وقال أبو يوسف ومحمد يتنجس بناء على ما ذكرنا من الأصلين في سؤر شارب الخمر والله أعلم <clears throat> Xo'p. Bizlar o'sha qoldiqlar haqida insonni boshqa hayvonotni go'sh halol hayvonlar, go'sh harom hayvonlar, qushlar bulardan qolgan qoldiqlarni o'shalar ichgan suv qolgan qoldig'i nima bo'ladi misoli shular haqidagi mavzuni o'qiyotgan edik. qoldig'i beshubha halol hisoblangan, toza hisoblanganlar haqida aytdik. Endi o'sha makruh bo'lgan qoldiq haqida aytilyapti. Makruh qoldiq. U yirtqich qushlarni qoldig'idir. Masalan, lochin, qiyg'ir, kalhab kabi qushlarni qoldig'i istehsonan makruhdir. Ya'ni shu makruhligini olimlar chiroyli sanadilar. Ammo o'zi qiyos qoida bularni qoldig'i najas bo'lishligi kerak. Chunki ularni go'shiga e'tiboran Go'sh harom edi, najas edi, demak ulardan qolgan qoldig'i ham najas bo'lishi kerak. Xuddi boshqa vahshiy e, yirtqichlarni qoldig'i kabi. Lekin ulamolar buni najas emas qoldig'i, balki shu qoldiqda tahorat olish masalan makruh deyishdi. Işte. Buni shuni chiroyli sanashdi. Buni chiroyli sanashlarining sababi bu qushlar e, tumshug'i bilan ichadilar. Ya'ni u quriga quruq bir suyakdir. Demak, u tumshuqqa uni og'zidagi so'lagi aralashgan emas. Demakki, haligi tumshuq bilan ichar ekan, u e, suvga ham uni so'lagi aralashmaydi. ammo vahshiy hayvonlarni suv ichar ekan, ularni so'lagi haligi qoldiqlarda qoladi. Shuning uchun ularni so'lagi tegdi, demak qoldig'i ham najas deyiladi. Ammo qushlardan mana bunda yirtqich qushlardan qolgan qoldiq ham najas emasligi, chunki ular tumshug'i bilan ichadilar va u yerda suv aralashmaydi. U yerda so'lak aralashmaydi shu suvga, ular harom so'lagi deydilar. Bundan tashqari ana unday qushlardan idishlarni saqlash ham mumkin emasdir. Chunki u qushlar havodan sho'ng'ib kelib o'sha idishdagi suvni ichib keta oladilarki, uni doim qo'rg'ilab turish mumkin emas. Ammo vahshiy hayvonlar unday emas. Ular yetib keladigan joylarini bekitib qo'rg'ilab e, ustini yopib turish mumkin. Lekin qushlar tepadan shunday sho'ng'ib tushib, uchib ketib, ichib, uchib ketishar ekan, uni saqlash qiyin. bunga qaraganda o'shalardan qolgan qoldiqda bemalol tahorat qilsa bo'ladi ulardan qolgan qoldiq toza deyilsa bo'lardi, lekin makruh deyildi. Chunki e, makruhligiga sabab ko'pincha bu qushlar o'limtik o'liklarni yeyishadi. Demak, e, u qushlarni o'sha tumshug'i xuddi bo'sh qo'yilgan tovuqni tumshug'i ma'nosida bo'ladi. tezak tutgani uchun tovuqni qoldig'i haqida gapirdi, nima ekanligi haqida. Demak, e, makruh deyildi, mana shunday yirtqich qushlardan qolgan qoldiqlar. Shuningdek, uyda yashaydigan jonivorlar bor. Sichqon, ilon, kaltakesak, chayon va shunga o'xshagan. bularni ham tegib qo'ysa qolgan qoldiqlari makruh ekan. Shuningdek, mushugini qoldig'i Jami Sagir kitobida rivoyat qilinishicha makruhdir. Mushugdan qolgan qoldiq. Ammo kitobi salatda zikr qilinar e, men deydilar kitobi salat musanniflari shu mushugdan qolgan qoldig'ida emas, boshqasida tahorat qilishligini yaxshiroq ko'raman. dedi-yu, ammo makruh demadi. Ya'ni unda tahorat qilmaganing yaxshi. mushukdan qolgan qoldiqda dedi. Ammo mushukdan qolgan qoldiq makruh demadi. Jami Sagirda bo'lsa makruh deyildi mushukni qoldig'ini. Abu Yusuf bilan Shofiydan rivoyat bo'ladiki, mushukni qoldig'i makruh emas. Mushuk tegib qo'ysa, undan qolgan qoldiq makruh emas. Bu gapga bu ikkovlari bir rivoyatni hujjat qilishadiki, Nabiy sallallohu alayhi vasallam mushukka idishni tutardilar. Mushuk o'sha idishdan ichardi. keyin rasululloh aleyhi alayhi vasallam o'zlari shu ilişten, o'sha suvdan ichib va tahorat ham qilardilar bu hadis demak mushukni qoldig'i makruh emasligiga dalil deydilar abu hanifa makruh deyaptilar dalillari Abu Hurayra Hureyre anhu dan rivoyat bo'lgan bu kişinin özleri to'xtagan bir hadis, ya'ni o'zlarining tillaridan yoki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ko'targan, ya'ni payg'ambarimiz aytdi deb aytgan, rivoyat qilgan hadislarida ham mana bu gap borki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar, mushuk yirtqichdir. Mana bu mushukni hukmini bayonidir. Ya'ni yirtqichdan qolgan qoldig'i nima bo'lsa, mushukdan qolgan qoldig'i ham shunday. Yirtqichdan qolgan qoldiq harom bo'ladi. mushukdan qolgan qoldiq ham harom bo'lishi kerak. Ammo u doim uyda yurganligi uchun harom emas, makruh deyildi. Dedilar Abu Hanifa. rahmatullohi aleyh. Ya'ni undan saqlanish mumkin emas. Uyda yashaydi bu. aleyhi ve sellem alayhi vasallam e, yana dedilarki, idish itni yalagadan it yalaganidan it yalagan bo'lsa 3 marta yuviladi. Mushuk yalagan bo'lsa 1 marta yuviladi debdilar. Demak, e, mushuk yalaganda yuvilish kerak ekan. Agar pok bo'lganda makruh bo'lmaganida yuvilishini aytmagan bo'lardilar. Bu ham Abu Hanifani gaplarini quvvatlaydigan dalil. Endi makruhligi ikki sababdan makruh. Shu mushikdan qolgan qoldi. Biri tahoviy zikr qilgani bo'yicha mushuk najasdir. Chunki uni go'shi najas. Lekin e, undan qolgan qoldig'ida najasligi soqit bo'ldi. Ya'ni najas deyilmadi. U uyda aylanib yuradi, demak aylanib yurish nochorligi bor. U odam undan saqlana olmaydi, narsalarini, idishlarini saqlay olmaydi doimo. Uy ichida yashaydi u. Demak, najas emas u, pok ham emas, balki makruh degan hukm qoldi. Chunki umuman olganda saqlanish imkoni bor. Agar rosa ehtiyotkor odamlar bo'lsa, umuman shu tekizdirmaydigan holatda narsalarini, ovqat idishlarini, suvlarini saqlashga imkonlari bor uchun demak buni uyda yuradigan hayvon bo'lsa ham bundan qolgan narsa butunlay toza emas, balki makruh dedilar. Buni ulamolardan tahoviy zikr qildilar. Yana bir olim Karxiy zikr qilganlari bu mushukdan qolgan qoldig'i makruhligiga ikkinchi dalil. Ikkinchi sabab qilib aytadilar. Mushuk o'zi najas emasdir deydilar Karxiy. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mushukdan najasligini nafi qilib qaytarganlar deganlarki, mushuk najas emasdir deganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Unda najas bo'lmasa nimaga makruh deyilyapti? Bundan qolgan qoldi. E, lekin makruhligi mumkinki u mushuk e, bir sichqonni ushlagan bo'lsa, demak sichqonni ushlab o'ldirib yegan bo'lsa, uni og'zi xuddi uyqudan uyg'ongan odamni qo'li kabi bo'lib qoladi. Ma'lumki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qaybiringlar uyqudan uyg'onganda qo'lini 3 marta yuvmasdan bir toza narsaga, suvga, boshqaga tekkizmasin dedilar. Chunki qo'li qayerda uxlaganini bilmaydi dedilar. Mana shu qo'l bilan demak suvga teginish, boshqa qilish makruh bo'lgani kabi haligi mushuk ham tishqonni olgan bo'lishi mumkin deb uni og'zida shu sichqonni nimasi qolgan bo'lishi mumkin deb undan qolgan u mushukni og'zi tekkan suvni makruh deyildi. Bo'lmasa mushukni o'zidan najas degan hukmni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qaytarganlar. Mana bu gap, demak, e, mushukdan qolgan qoldiqni najas emasligiga balki makruhligiga dalil bo'lib keldi. Endi yuqorida e, mushikdan qolgan najas umuman makruh ham emas degan Shofiy bilan Abu Yusufning gaplari bor edi va hadis keltirishuvdi. Ya'ni Payg'ambar alayhisalom mushikka suvni tutib, keyin o'zlari ichib tahorat qilganlari. Bu hadis ehtimoli borki, yirtqichlar harom qilinishidan ilgari o'tgan bo'lsa bu gap. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga yirtqichlarini o'zi najas go'shi qoni hamma narsasi harom ekanligi haqidagi vahiy kelishidan ilgari aytgan bo'lsalar kerak bu gapni deb ehtimoli bor keyin e, tahoviyni mazhabida ya'ni tahoviy borgan masala bo'yicha o'sha narsa o'sha hadis nasx qilingan ya'ni e, mushukni najas ekanligi ma'lum bo'lgandan keyin bu narsa hukm bo'lgandan keyin avvalgi e, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu suv qo'yib, uni ichganidan ichib tahorat qilganlar haqida hadis nasx bo'lgan bo'ladi. Yana ehtimoli borki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu o'sha suv tutib mushukka, keyin o'sha suvdan ichib tahorat qilganlarida vahiy yo'li bilan o'sha mushukni o'zi uni og'zida najosat yo'q bo'lganligini kishiga vahiy kelgan bo'lib shuning uchun ham uni bemalol tahorat olib ishlatgan bo'lsalar. Buni karhiy aytadilar. Karhiyning yo'llarida mana shunday dalil kelibdi. Ya'ni hamma ummat ham, hamma musulmon ham uni e, nima qilavermaydi. E, shuni qilishga haqqi yo'q. Balki payg'ambarimizga o'sha ishni qilganlarda o'sha bir martalik paytda vahiy kelganki, shu mushikdan qolgan suv qoldig'i emas, najas emas qoldig'i degan vahiy bilan qilgan bo'lsalar ehtimol dedilar. yoki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'sha qilgan ishlari joizligini bayoniga, ya'ni mushukdan qolgan suvda tahorat qilish mumkin ekanligini bayon qilish uchun shu fe'lni qildilar. E, mana shunga o'xshagandir, shu shunga binoandir u mushuk yegan taomni qoldig'ini tanovul qilish ham. Ya'ni suvdan agar tahorat qilish mumkin bo'lsa, mushuk tishlab qo'ygan nonni qolganini yeyishlik ham e, yoki o'sha mushukni qozon tovoq ochiq qolib yalashiga, mushuk bemalol qozonni yalashiga qo'yib qo'yishlik ham, ya'ni odamlar ko'pa mushuk yalaganiga e'tibor bermasliklari. Demak bu e, joizligini ta'lim berishlik. ya'ni mushukdan qolgan narsa najosga aylanib qolmaydi degan gapni e, o'sha payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'sha idishkitni qo'yib qo'yganlari ana shu qozonni ochiq sochiq qolishligi yo undan qolgan taomni yeyishga bo'lgan imkon bemalol yesa bo'laveradi degan bular hammasi mushukdan qolgan narsa najos emas ammo makruhligi haligi ish bilan yo og'zida agar sichqonni ushlagan bo'lsa sichqonni nimasi qolgan najos bo'lib yo uni yirtqichligi e, bor edi, yirtqich deb aytgandilar. Mana u bilan makruhligi mushukdan qolgan taomni yoki suvni makruhligi bilindi. Endi agar mushuk sichqonni yesa, so'ngra suv ichsa, ya'ni darhol sichqonni yedida o'sha nam og'zi bilan suv ichdi. Abu Hanifa aytayaptilarki, agar darhol ichgan bo'lsa, unda suv ham najas bo'ladi. Agar ozgina turgandan keyin keyin ichgan bo'lsa suv najas bo'lmaydi debdilar. Ya'ni gap mushukdan qolgan narsa najas emas edi. Najas emasligi e, ana shu mushuk chiqqanda yegandan keyin bu bir suv ichadigan bo'lsa u najas bo'ladi. Sichqon yeganini ko'rmagan bo'lsak biz, yo sichqon yegandan ancha keyin suv ichgan bo'lsa, u qolgan suv najas bo'lmaydi. Chunki mushuk juda pokiza jonivor, yalab o'zini doim tozalab turadi. Demak, u ozgina muddat o'tsa, shunda uni og'zidagi, tumshug'idagi o'sha qon izlari, o'sha harom e, sichqonni qoldiqlar chiqib ketgan bo'ladi deylar ekan. Abu Yusuf bilan Muhammad bo'lsa, najas bo'ladi agar sichqonni yeb, keyin mushuk bir suv ichsa masalan, o'sha suv najas bo'ladi der ekan. Ya'ni darhol ichsa ham biroz o'tgandan keyin ham. buni biz e, aroq ichgandan qolgan qoldiq haqida gapirdik. Odamzotdan qolgan qoldiq e, toza hisoblanadi. E, hatto mushrikdan qolgan qoldiq ham inson zotidan bo'lsa toza hisoblanadi. Faqat aroq ichib turib keyin suv ichgan bo'lsa undan qolgan qoldiq najas dedikku ku ya'ni og'zida o'sha aroqni nami ta'mi qolgan vaqtida ichar ekan o'sha suvni ham najas qiladi deb buni aytdik mushukdan sichqon yeb turib suv ichgan mushukdan qolgan qoldiq ham aroq ichgan masdan qolgan qoldiqqa o'xshar ekan o'sha hukm bir xil hukm dedilar allohu alam va amma su'rul mashkuku fihi fa huwa su'rul himari wal baghl fi jawabi zahir riwaya wa rawal karhi anna ashab an ashabina أن سؤرهما نجس وقال الشافعي طاهر وشو قوله إن عرقه طاهر لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار مع روريا والحر حر الحجاز فقلما يسلم الثوب من عرقه وكان يصلي فيه فإذا كان العرق طاهرا فالسؤر أولى وجه رواية الكرخي أن الأصل في سؤره النجاسة لأن سؤره لا يخلو عن لعابه ولعابه متحل من لحمه ولحمه نجس فلو سقط اعتبار نجاسته إنما يسقط لضرورة المخالطة والضرورة متعارضة لأنه ليس في المخالطة كالهرة ولا في المجانبة كالكلب فوقع الشك في سقوط حكم الأصل فلا يسقط بالشك وجه ظاهر الرواية أن الآثار تعارضت في طهارة سؤره ونجاسته عن, عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يقول الحمار يعتلف القط والتبن فسؤره طاهر وعن, وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول إنه رجس وكذا تعارضت الأخبار في أكل لحمه ولبنه وروي في بعضها النهي وفي بعضها الإطلاق وكذا اعتبار عرقه يوجب طهارة سؤره واعتبار لحمه ولبنه يوجب نجاسته وكذا تحقق أصل الضرورة لدورانه في صحن الدار وشربه في الإناء يوجب طهارته وتقاعدها عن ضرورة الهرة باعتبار أنه لا يعلو الغرف ولا يدخل المضايق يوجب نجاسته والتوقف في الحكم عند تعارض الأدلة واجب فلذلك كان مشكوكا فيه فأوجبنا الجمع بين التيمم وبين التوضؤ به احتياطا لأن التوضؤ به لو جاز لا يضره التيمم ولو لم يجر التوضؤ به جازت صلاته بالتيمم فلا يحصل الجواز بيقين إلا بالجمع بينهما وأيهما أيهما قدم جاز عند أصحابنا الثلاثة وعند زفر لا يجوز حتى يقدم الوضوء على التيمم ليصير عادما للماء والصحيح قول أصحابنا الثلاثة لما ذكرنا أنه إن كان طاهرا فقد توضأ به قدم أو أخر وإن كان نجسا ففرضه التيمم وقد أتى به فإن قيل في هذا ترك الاحتياط من وجه آخر لأن على تقدير كونه نجسا تتنجس به أعضاؤه وثيابه فالجواب أن الحدث كان ثابتا بيقين فلا تحصل الطهارة بالشك والعزو والثوب كل واحد منهما كان طاهرا بيقين فلا يتنجس بالشك وقال بعضهم الشك في طهوريته ثم من مشايخنا من جعل هذا الجواب في سؤر الأتان وقال في سؤر الفحل إنه نجس لأنه يشم البول فتتنجس شفتاه وهذا غير سديد لأنه أمر موهوم لا يغلب وجوده فلا يؤثر في إزالة الثابت ومن آه، مشايخنا من جعل الآثار خمسة أقسام أربعة منها ما ذكرنا وجعل الخامسة منها السؤر النجسة المتفق على نجاسته وهو سؤر الخنزير وليس كذلك لأن في الخنزير خلاف مالك كما في الكلب فانحصرت القسمة على أربعة demak qanday qoldiqlar makruh ekanligini hozir bildingiz nimalarni qoldig'i makruh Endi shunday qoldiqlar borki, uni halol, pokmi yo najosmi ekanligida shubha bor, shak bor. Mana bunday qoldiqlar bu eshak va hachirni qoldig'idir. Ya'ni eshak ichgan suvda tahorat qilsa, hachir ichgan, e, hachir ichgan suvda tahorat qilsa, bu suv tozami yo najosmi ekanligida shak bor. Zohir rivoyatning javobida shunday aytilgan. ya'ni shak bor degan gapni imomlarimiz Abu Hanifa, Abu Yusuf, Muhammad rahimahumullohdan rivoyat bo'lgan ekan. Endi ulamolardan Karxi e, bizning mazhabimiz sohiblaridan boshqa gapni ham rivoyat qiladiki, eshak hajrdan qolgan qoldiq najas degan gapni ham rivoyat qiladi. E, Shofiy bo'lsalar, eshak hajrdan qolgan qoldiq toza der ekanlar. ya'ni bemalol unda tahorat qilsa bo'laveradi bu kishini gaplarini sababi shu ekanki eshakni teri eshakdan chiqqan ter tozadir rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat bo'lganki u kishi eshagini yalang'och holida egar jabduqsiz minardilar endi issiq o'sha Hijozda issiq edi, ya'ni juda issiq joylarda minardilar. Kamdan kam u kishini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kiygan kiyimlariga hali eshagidan chiqqan ter tegmasligi, u terdan kiyimlari salomat qolishi juda kam bo'ladi. Albatta terlagan eshak, uni egar jablug'i yo'q, yalang'och eshak yo'q. Demak, uni minar ekan, undan chiqqan ter Rasulullohning kiyimlariga tegar edi. Va o'sha kiyimda namoz o'qirardilar. Bu gap demak o'sha eshagini teri toza ekanligi, eshakdan chiqqan ter. Toza ekanligiga dalil. Endi agar ter toza bo'lsa, teri toza bo'lgan hayvon qoldig'i ham toza bo'lishi batari qavla toza bo'ladi deydilar. Bu Shofiyning gaplari. Karxi bir yo'li najas dedilar. Eshakdan, qachirdan qolgan qoldiq najas debdilar. bu kishini gaplarini dalili shu ekanki, dalillari eshagidan qolgan qoldig'idagi asl najaslikdir. Ya'ni uni qoldig'i o'sha eshakni bu xoli bo'lmaydi. göç o'sha qoldiqqa bular. Onu Uni ki uni go'shtidan chiqqan narsadir. uni go'shti najosligi aniq. Yashaydi go'sht. Demak, undan qolgan qoldiq ham najas bo'ladi. Endi najosligida shubha yo'q deydilar karxiy, lekin uni najosligini e'tibordan soqit qilib e, najas emas deyiladigan bo'lsa, bu faqat eshak doim odamlarning uyida yashaydi. Eshagi bor odam hovlisida yuradi-da u. Shuning uchun e, najasligini e'tibordan soqit bo'lar. Ya'ni odamlar undan idishlarini doim saqlashga qodir emaslar. U tegib qo'yishi mumkin, chunki uyda yashaydigan hayvon. Demak, bu naçarlik e, onun uni najasligini yo'q yaptı da Bunday najas deb qo'ysak kıyınçliği bo'lib ketadi deb. Lekin shu nochorlik ham bir-biriga qarama-qarshi keladi. Chunki u eşeğini uyda aralashib yurishligi mushuk kabi emasdir. Ha, mushukdaqa uyda içi kira olmaydi. Ammo uydan uzoqligi it kabi emasdir. Ya'ni e, itni najasligi, it tekkan narsani kamida 3 marta, 7 martagacha ushlaydi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam buyurganlari. bu qadar uzoq ham emas eshak it kabi, mushuk kabi yaqin ham emas inson hayotiga. Endi bu itni hayotdan uzoqligi o'sha vaqtda shunaqadir, hozir e, odamlar itni uylariga olib kirib karavotda yotishibdi. E, u itlar qaysinisi it egasimi, o'zim bilib bo'lmaydi. E, aslı itni masalan e, qo'riqchilik uchun boqish mumkin. Qo'riqchilik uchun o'shanda ham albatta bog'langan holda va odamlar yashaydigan uylardan hovlining eng narigi chetida, ya'ni o'sha yerdan bir birov kirmasligi uchun o'sha darajada boqish mumkin va hech qachon xoli qo'yib uni ostona hadlashiga yo'l qo'ymasligi kerak. Va shariatimizda it haqidagi hukmi shu. Ha, itni boshqa maqsadda qandaydir oilasini bitta a'zosi qilib olishlikka yo'l yo'q. G'ayri dinlar endi kofir bo'lgandan keyin Allohni tanimagandan keyin qolgan hamma ishni qilsa bo'laveradi ular. Chunki ularni boshqa hayvonlardan farqi yo'q. Balki hayvonlardan ko'ra adashganroq Allohni hukmicha. adol. Ular yomonroq. Chunki Alloh aql berib turib Allohni tanimayapti ular. Bu hayvonlarda ayb yo'q, ularga Xudo aql bermadi. Lekin Alloh biladi yana ularni nima deyishlari yo'q, qanday nima qilishlarini. Inson aql bilan Allah'ın tanımesi hayvondan ko'ra pastroq, zalil va adaşkarrak. adashganroqdir. Ana ularni e, dinsiz, gayri g'ayridinlarni bunaqa qilganlari eng katta baxtsizliklar, dinsizlar dinsizliklarini oldida hech narsa emas. Ammo musulmonman deganlarda ham quloqqa tushadi shaharlarda, katta shaharlarda bemalol shu itni yetaklab yurish, itni uyida o'zi yashaydigan uyda saqlash, domlarda. Bu narsa juda ham bir afsuslanadigan narsa. musulmon odam hech qilishi mumkin bo'lmagan ish bu. g'ayri dinlar buni qilsalar, ular bemalol e, oilada necha kishi desa itini ham qo'shib sanashadi ular. O'zim, itim, erim deb aytadi masalan. Bitta e, xotindan so'ralsa, bir o'ris xotin shunaqa javob qilyapti. E, eridan avval itni qo'yyapti Oila a'zolari degan savolga javob. Mana ularda shunaqa. Lekin islom qoidasida mo'min musulmon odam uchun it najasdir. itni o'sha masalan nam holida e, itni junida ho'l bo'lsa-yu, shu ho'l bilan nimaga tegsa shuni najas qilib ketadi. Quruq holda tegishi bilan najas olmaydi, bir yerda o'tyapsiz, sizga it tegib ketsa, kiyimingiz najas bo'lmaydi agar u quruq bo'lsa. Ammo ho'l bo'lsa, u ho'ldan sizga kiyimingizga najas tegadi. Shunaqa narsa u. Demak, it juda ham musulmon oilasidan uzoqdir. Mushuk juda ham yaqindir. Mushukni o'sha xonadonlarga kirib borishi juda ko'p musulmon oilalarda bor. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonlarida ham e, mana ulug' sahobalardan biri shu Abu Hurayra e, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam erkalatib shu nomni berganlar u kishiga mushukchaning otasi deb nom beribdilar. Ya'ni e, juda ham mushukni yaxshi ko'rar ekanlar. Doim qo'llarida mushuk yurar ekanda shunaqa. Ya'ni sahoba ikromlarda ham bunaqa mushuk bilan E, yaqin o'sha xonadonlarga kiritib mushukni shunday bo'lishi bor gap ekan. Demak, mushukchalik yaqin emas eshak, ammo itchali uzoq ham emas eshak deyaptilar-da. Demak, e, u eshakni najaslik hukmini soqit bo'lishida shubha bo'lib qoldi. Agar uni mushukdaqa desak, mushukchalik yaqin emas. Endi it kabi e, najas desa, it kabi uzoq emas. Eshak o'sha eshagi bor. xonadonlarida hovlisida bemalol yuradida. Uni u bir chekkaga bog'lab qo'ymasdan o'tlab yurishi mumkin. Endi uni najasligi soqib bo'ladi deb mushuk kabi yaqin deya olmas ekanmiz. Shak bilan bu najasligi soqit bo'lmaydi. Ammo o'sha e, shakli bo'lib qoldi. Najasmi u, najas emasmi degan shak bo'lib qoldi o'rtada. O'zi biz o'qiyotganimiz bu mavzu ham e, shaklik najasmi, najas emasligida shubha bor bo'lgan qoldiqlar deganda eshak va hachirni qoldiqlar. Shu mavzu o'qilayotgan edi. Demak, e, karxiy najas deb bu gapni aytar ekanlar, najasligi soqit bo'lmaydi debdilar. E, bo'lsa teri toza edi, o'zi ham toza debdilar. Ikkovida ikki xil tamom ikki xil gap bo'ldi. Zohir rivoyatda bo'lsa, bu shaklik deb aytildi. Ya'ni najosiyat tozaligida shak bor deyildi. Buni bu gapni sababi dalili shuki, asarlar bu eshakni qoldig'i tozami yo najosmi ekanligidagi kelgan xabarlar bir-biriga teskari kelib qoldi. Mana Ibn Abbosdan rivoyat bo'ladi, roziyallohu anhu. U kishi aytadilar: "Eshak Pohol somon yeydi. Xuddi bir qo'y mol yegan narsalar yeydi eshak. Ot yegan narsani yeydi eshak. Demak, eshakdan qolgan qoldiq toza debdilar. Ya'ni u mushkga o'xshab sichqon yemaydi, bir o'li yemaydi, boshqa yemaydi, balki u somon, pohol o't yeydi ya'ni. Demak, undan qolgan qoldiq toza. Bu Ibn Abbosning gaplari. ibn umar roziyallohu anhu bo'lsa eshak najas dedilar eshakdan qolgan qoldiq najas dedilar hatto eshakni go'shtini yeyishlik sutini ichishlik to'g'risida ham xabarlar bir biriga teskari xabarlar bor unday xabarlardan ba'zisida eshakni go'shtini yeyishdan qaytarilgani haqida hadislar keladi sutini ichishdan qaytarilgani haqida Ba'zi xabarlarda bo'sh qo'yiladi shuni. Ya'ni u to'g'rida bu harom, halol degan hukm aytilmaydi. Mana bunday xabarlar ham bor. Shuningdek, uni terini, undan chiqqan terini e'tibori Shofiy keltirgan rivoyatli hadislari bilan demak, u e'tiborda olganimizda, demak, undan qolgan qoldiq toza deyishimiz kerak. Chunki uni teri toza edi ekan. Ammo uni go'shini e'tiborga olsak, uni sutini e'tiborga olsak, ya'ni bular najas. Demak, u e'tibor bilan eshakdan qolgan qoldi, najas deyish kerak bo'ladi. Demak, bir tarafdan toza, bir tarafdan najas degan ikki xil xabar kelyapti. Demak, o'rtasi makruhligi qolyapti-da va mashkukun fi bo'lib qolyapti. Bu najasmi, tozami shubhali bo'lib qolyapti. Shuningdek, mana shuni najas deyishlikka majburligimiz bor. Bu eshak hovli sahnida aylanib yuraveradigan hayvon va hovlidagi idishlardan suv ichib qo'yishi mumkin bo'lgan hayvon. Mana bu narsa demak u undan qolgan suvlar najas desa hammaga qiyinchilik bo'lib ketadi. Demak bu undan qolgan qoldiq toza deyishga majbur qiladigan majburiyat. endi eshakni mushikdan qolgan qoldiqni e, mana yuqorida o'tdi bo'laveradi, lekin makruh deyildi. Ammo mushikdan qolgan qoldiqni e, tozaligi to'g'risidagi gap nochorlikdan aytildi. Undan ko'ra eshakdan qolgan qoldiqni tozaligi orqada qolishligi shu e'tibor bilanki mushuk uyni xonalarni chekilib ketaveradi, eshak xonalarga kira olmaydi. va tor joylarga ham kira olmaydi. Oshxonaga o'xshagan, suv turadigan joylarga ham kira olmaydi. Demak, kirib qoladi-da, u mushuklardek, ammo eshak u yerga kira olmagani uchun u eshakni qoyan qoldig'i mushikdan qoyan qoldig'i darajasida bo'lmayapti. Chunki mushikda odam nochor mushuk tegib qo'yish ehtimoli bor ekan. Mana bu yog'ini olsak, demak eshakdan qoyan qoldig'i najas ekanligini vojib qiladi. Mana shunday dalillar bir-biriga teskari kelib qolgan vaqtida hukm chiqarishlikda o'ylab hukm chiqarishlik vojibdir. Darhol bitta dalilni olib halol yo najos deb olmasdan o'ylab tavaqquf qilish kerak. Shuning uchun ham nima deyildi? Eshakdan qolgan qoldig'ida demak shak bor deyildi. Shak bor degan bu gapni aytishimizdan maqsad nima? O'shanda qilgan tahoratingizda ham shak bor. Ana demak nima qilishingiz kerak? Buni tayammum bobida o'tdik. Tayammum ham qilish kerak, tahorat ham qilish kerak. Suv bor uchun tahorat qilasiz va shak bor uchun tayammum qilasiz. Qaysi biri o'tsa, o'sha bilan namozingiz namozdan. Chunki agar o'sha eshakdan qolgan qoldiq bilan tahorat qilish durust bo'lgan bo'lsa, siz tahorat qildingiz-ku. Keyingi tayammumingiz ziyoni yo'qda. Agar tahoratingiz durust bo'lmagan bo'lsa, Unda keyingi tayammum bilan namoz durus bo'lib qoladi. Demak, shu eshakdan qolgan qoldiq bilan tahorat qilish va tayammum qilish ikkovini jamlagandagina aniq o'sha tahorat o'tadigan joiz tahorat yerlanadi. Aniq bo'ladi. Ungacha shak turadi. Tozamidi ekin, toza emasmidi ekin deb. yoki yo chatoq deb turib tayammum qilsangiz, agar toza bo'lsa toza suv turganda tayammum qilishim mumkin emas diyor. Demak, tayammumim o'tdimi, yo'qmi? Bunda ham shak bor. Ikkovini ham qilar ekansiz, shak bo'lmay qoladi. Bizni 3 ta ashabimiz, ya'ni mazhabimiz e, rahbarlari Abu Hanifa, Abu Yusuf Muhammad rahimahulloh qaysinisini avval qilsangiz ham bo'laveradi dedi. Bu juda muhim masalalar. Biz ibodatimiz, namozimiz namoz bo'lishi uchun kalit bo'lgan tahorat, tahorat bo'ladimi, yo'qmi? Shu to'g'ridagi masala ketyapti. qaysi biri bo'lsa bo'laveradi ya'ni avval tayammum qilib keyin tahorat qilsangiz ham bo'ladi eshakdan qolgan qoldiq bilen? Ya avval taharat qilib keyin tayammum qilsangiz ham bo'laveradi xuddi shu Züfer, zufar rahimahulloh abu hanifani shogirdlaridan aytadi ekanlarki durust emas avval taharat qilsa durust Ta tayammumdan avval taharat qilmas ekan ya'ni avval tayammum qilib keyin tahorat qilsa bo'lmaydi. Nimaga desa, avval tahorat qiladi, tahoratga loyiq suv bor, o'sha suv eshakdan qolgan suv, eshak ichgan qolgan qoldig'i suv turibdimi? O'sha suvda tahorat qilgandan keyin suv tugaydimi? Endi tayammumga ruxsat bo'ladi. Suv topolmasanglar olmasanglar ku Alloh taolo. Mana men suv topolmadim deb tayammum qilishga ruxsat bo'ladi. U suv turib tayammum qilishi avval mumkin emas dedilar. uzufarni gaplar. Ammo e, imomlarimiz, uchta imomimiz ni gapi to'g'ri gapdir. Ya'ni qaysinisini avval qilsak ham usulda ta'rif qilib keyin tayammum qilamizmi, tayammum qilib keyin ta'rif qilamizmi? Shu bo'laveradi degan gap to'g'ri gapdir. Buni biz zikr qildikki, agar haligi suv toza bo'lsa, eshakdan qolgan qoldiq bo'lgan suv shu odam toza suv bilan tahorat qilibdi. U tahoratni avval qiladimi, keyin qiladimi, tahorat qilibdi. Tayammumdan keyin qilgan bo'lsa ham, toza suvda tahorat qilgandan keyin tayammum o'tmay qolaveradi, tahorat o'taveradi. Agar u qoldiq suv najas bo'lsa, unda bu odam bo'ynidagi farz tayammum qilishidi. O'sha tayammumni qildi bu. Demak, bu tayammumni avval qiladimi, keyin qiladimi farqi yo'q. Eshakdan qolgan qoldiq suv bo'lsa, boshqa suv bo'lmasa, o'sha suv bilan tahorat ham qilaveramiz va tayammum ham qilamiz. Avval tayammum qilsak ham bo'ladi, keyin tayammum qilsak ham bo'ladi. Agar aytilsaki, bunda bir boshqa tarafdan qaraganda ehtiyotni tark qilish bo'lib qolyapti. Chunki ya'ni ehtiyotni tark qilish ulamolarimiz, Alloh rahmat qilsin. Qanchalar nozik jihatlariga e'tibor qilishyapti. o'sha suvni biz shakliga deyapmiz yo najas deyapmiz yo toza deyapmiz shunday dedingmi yarmicha najas bo'lyapti-da, yarmi fikrimizda toza bo'lyapti ehtiyotsizlik qayerda turibdi bu yerda najas degan e'tiborimiz ham turibdi-da uni najas bo'lishi mumkin ham deyapmizmi agar najas bo'lib chiqsa tahorat qilganda butun a'zolarini najas qilib oladi odam Shunday emasmi? Najas suv bilan tahorat qilsa, butun tekkan yerini najas qilar ekan. degan savol kelsa deydilar. Bu savolga javobimiz shuki, betahoratlik aniq bor edi. Ya'ni bir odam tahorat singan, tahorat qilish kerak. Endi tahorat shaklik suv bilan tahorat bo'lmaydi. Endi o'sha suv tekkan a'zo yoki bir kiyimingizga suv tekkan bo'lsa, ulardan har biri aniq tozadir. O'zi toza. Tahorati yo'q buni, bu qo'lni, bu yuzni. Betahorat vaqtida. Lekin bu toza narsa. Haligi olgan suvingizda najasligida aniq dalil yo'q, balki najasmi degan shubha bor. Toza narsa shubhali najas bilan najasga aylanmaydi. Aniq najas desa najasga aylanadi. bu ishaydan qolgan qoldiq to'g'risida najosmas degan dalillar ham turgan ekan. Demak, uni tekkan, o'sha qoldiq tekken badanni biz najas deya olmaymiz. Toza hisobida qoladi. Ha. Endi yana davom etadilar, masalani chuqurlashtirib ki gap eşeğden yerda kaldığını qolgan qoldig'ini gitme ketmayapti dedilar. Balki eşeğden qolgan, haçırdan qolgan qoldiq toza qilolmaydigan suv bo'ladimi, toza qilolmaydigan suv bo'lib qoladimi? O'zi najosmasligida shubha yo'q. Balki toza qilolmaydigan suv bo'lishi mumkin. Masalan, biz tahorat qilsak, bizni tahorat qilib bo'lgandan keyingi tushgan suv toza suv, najas emas, lekin boshqa birov o'sha suvda tahorat qilsa, uni toza qilolmaydigan suvga aylanib qoldi. Chunki bizni betahoratligimiz unga qo'shilib qoldi. Shundaymi? Bu e, eshakdan, hachidan qolgan suvda ham o'sha toza qiluvchilik xususiyati qoldimi yo yo'qmi degan shubha turibdi. U suv najasmi, tozami degan shubha turmayapti deydi ba'zi ulamolar. Keyin ulamolarimizdan e, shunday kishilar borki, ana shu javobni, ya'ni tozami yoki E, toza qiluvchimi yoki o'zi toza-yu toza qila olmaydiganmi? Shunaqa holatga tushib qolgan, beshaydan qolgan suv degan gapni urg'ochi eshaklar haqida deb aytibdi. Urg'ochi eshakdan qolgan suv haqida ketyapti deydi. Ammo erkak bo'lsa, u eshak undan qolgan suv najasdir. U o'zi najas. Chunki u erkak eshak deydi, siydigini hidlaydi. Uni og'izlari najas bo'ladi. Shu sababdan endi undan qolgan suv ham najas bo'lib qoladi dedi. Mana shu darajada gapirganlar ham bor ekan, lekin musannif bu kitob mualliflari bu gap to'g'ri emas. U erkak urg'ochilgan qat'i nazar eshakdan qolgan qoldi deganda ikkovi jinsi ham barobar turadi dedi. Chunki uni o'sha bir siylikni hidlagan, uni nami qolgan, buni og'zida degan gap kam sodir bo'ladigan ehtimoli bor bo'lgan gap, aniq emas. Demak, aniq narsani ketkizishlikda e, buni ixtiyor qilinmaydi, ya'ni aniq bo'lgan masalada noaniq narsani dalil qilinmaydi. E, ehtimol og'zida najos bordir degan gap dalilga o'tmaydi. Agar ko'rilsa, o'sha harom siydiga hidlagandan keyin suv ichgan bo'lsa, albatta u suv najosligida shubha yo'q, chunki bu aniq. shunday bo'lishi mumkin degan narsa bilan uni najas deb qo'yishlik yo najas emas deyishlik bu mumkin emas. Yana mashoyihlarimizdan, ulug' ulamolardan shunday kishilar borki, e, ya'ni bu masalalar tugadi. Endi e, qoldiqlarni to'rga bo'lib sanab o'tdik, biz o'rgandik. Qoldiqlar to'r xil emas, 5 xil deganlar ham bor ekan. To'rttasini mana zikr qildik, deb beshinchisi e, aniq najasligida shak shubha bo'lmagan qoldiq ham bor. Biz najasligida shubha bo'lgan qoldiq deb turib, misoliga to'ng'izdan, itdan qolgan qoldiqlarni misol keltirganmiz. Bu olim aytayaptiki, yo'q. O'sha uni to'ng'izdan qolgan qoldiqda najasligida shubha yo'q. Najasligida shubha yo'q bo'lgan qoldiq ham bor. Bu 5-nav qoldiq deydilar. Bu gap to'g'ri emas. chunki o'sha to'ng'izdan qolgan qoldiq to'g'risida ı Malik Rahmetullahi alayhi hılapı öttü biz o'tgan darsimizda o'qidik buni ya'ni o kishi o'shandan qolgan qoldiq ham hem emas dedilar demak ulamolar o'rtasida to'ng'izdan qolgan qoldiq to'g'risida ham ixtilof bor ekan demak biz sanab Tör e, hıl xil qoldiq bor ekan besh xil emas mana hamasını hammasini o'rgangan bo'ldik Va minhal xamru vas sakar. Ammal xamru falianna Alloh taala sammahu rijsan fi ayati tahrimil xamr. Faqala rijsun min amali shayton. Va rijs huwa najas. Va lianna kulla wahidin minhuma harom. Val hurmatu la lil ihtirom dalilun najasa. Xo'p, yana najaslardan biri aroq va sakar odamni mast qiladigan har qanaqa ichimlik najasdir. aroq bu xamr deganda bu kishi aroqni mast ichimlik deb ya'ni aroq deb ham alohida ta'kidlab qo'yaptilar. Lug'aviy ma'nosiga ham e'tibor berilar ekan xamirni va xamirni nomi xamir deb aytilganda nima tushunilishi kerakligini e'tiborga olib, yana boshqa narsalar chiqib qolmasin undan deb sakar mas narsalar deb qo'shdilar. Xamr degani Qur'oni Karimda innal xamra deb xamr aytiladi. Najas deb aytdi Alloh. Najas deb aytdi. Xamr o'sha aytilgan xamr e, ma'lum bir tarzda tayyorlangan aroq ekanda. Masalan, uzumni e, aroq qilib tayyorlab, tayyorlangan aroq. Buni vino deyiladimi? shuni xamir deyilar ekan. Shu gapni olib ba'zi birovlar demak undan boshqalarichi degan bir shaytonlik qilib shu odamlarni buzish uchun, aldash uchun, o'zini aldash uchun bu uzumdan tayyorlanmagan yo xurmodan tayyorlanmagan, bu boshqa narsadan tayyorlangan, ularchi degan savol bo'lmasligi uchun u xamir ham va boshqa har qanaqa mast ichimlik va yo chekadigan narsalar ham hammasi najasdir. Mana bu yerda najaslar qatorida bularni ham sanaldi. Endi xamirni o'ziga kelsak, Alloh taolo bu xamirni shu xamirni harom qilish oyatida rejis dedi. Rejisun min amali shayton. Shayton qiladigan ish bu aroq ichishlik, aroq najosat dedi. Rejis degani najas degani ekan. chunki rejis, najas bular ikkovi ham harom narsalardir. Ya'ni rijis bu najas, najas bu rijisdir. Buni haromligi hurmatidan harom deyilmayapti. Masalan, Masjidil Harom degandaqa, ya'ni hamma hurmat qiladigan joy degan ma'noda aytilgan u so'z. Balki buni iflosligi uchun harom deyapti Alloh bu aroqni. Demak, bu yerda hurmat uchun bo'lmagandan keyin harom qilingan narsa najas ekanligi ma'lum bo'ladi. Demak, najaslardandir har qanday mast qiluvchi ichimlik va xamr. ya'ni aroq va boshqa har qanaqa mast qiladigan ichimliklar bular ham najoslardan bu mavzu inshaalloh kelgusi darsimizda davom